Euskal Irratiak Federazioan eh, dakizuen bezala lau irrati, lu irulegiko irratia, guri irratia, siberoko botza eta antxeta irratia, gazteen anun baita antxeta irratia, bedan jadanik ama bost uh, urte, batian sortu zen, eta aurten urtean zehar, ekitaldi ezberdinak uh, antolatuko ditu antxeta irratiak, eta gurekin uh, uh lehen dakaria, agus egunan, egunon? Egunon. Eta maia muruaga, koordinatzailea, egunon zuri? Egunon. Hala beraz, eh, abia pundua zurekin uh, agus egunan, orduan 2001 guri irratiko zuzendari zinen, eta nola abiatu zen uh, antxeta irratiaren sortzeko proiektua? Gure irratian... Mm, larogeita amazazpitik aurrera garapen prozesu batean sartu zen, entzumenaren aldetik, lokal berri bat, e, irudia indaktu, harremanak indaktu eta bar, eta eskema harren barruan gogo eta bat sortu zen, mesukontxiluan eta langileen artean, e, lapugdin, erraitatez berdina daude, e, dago kostaldea edo ide handiak daude barnekaldean, azpagne eta eta bar horren inguruan jadanik sortua zen estudio propio bat eta lan propio bat langile pantxiz e, eh, garaik bateko langilea bera ari zen eskualde honetan eh, lanean eta sortu zen bueno, pues, beste irraitate bada Lapurdi egoaldea e, e, endaia biriatu eta eta urruña edo edo beobiare pausuren inguruko eskualde horretan. Erraitate propio badu, e, gaur egun e, eren bat, populazioaren eren bat e, egoaldekoa dela, irundik etogia, beratik, ondarribitik, errenderitik ere bai, eta horren inguruan gogoeta zen, irratia garai horretako e, egiten zuen irrati moduan ez zela egokia eskualde honen, honendako, eta iniziatiba bat sortu zen e, e, horren ingoan, bada ba, faktore, bat, eta da ni irundarra nahi zen ez ere, eskualde ezagutzen nuen, eta banuen ere gogoak e, eskualde horretan eh, inbertsione pertsonal eh, eh olako inbertsione bat eh, egitea. Jakinez irunen eh, bakarrik eguneko hogeita mairu eh, Euskaraz eh, mintzatzen dutena, kontarri beste realitatea da, endaian beste realitate linguiz, soziolinguistikoa dela, ba, ikusten genuen importantea zela olako tresna bat sortzea, eta egia da hasi ginenean ez dakit asko sinisten genuen, baina babusturte ondoren eh, menetazko, proiektua dela, ez? Egan nahi du, Euskal irratietan, irrati bako txian, eguneko larogoi algarrikin egiten dugu. Ez eguneko ogoi hortan, hor, zuzendua zaiela zinez txingudiko jende horiek. Bai, hori da. Gure, nik beti esaten dut, gure ADN hiru iru elementua ditu, gure elementu nagusia. Bata, Euskara saritzea, begarrena tokiko komunikabide izatea, eta erogarrena da, bidazoa mugaiz gaindiko bandin lan egitea. Endaiatik, baina eskualde natural E, horrendako. E, eskualde natural esaten dugunean, bos, badago patxorgo bat, e, patxorgo instituzione bada, e, e, iru, momentuz herri biltzen duena, ebiriatu ez dago barruan, baina prozesu horretan dago, e, politika propioak egiten dute zenbait arlo, eta, unibo de dexe, eta olako gauzetan, elgarrekin ari dira, agiri dira eta antxeta mugimendu natural horren barruan, e, kokatzen duela, ez du esan nahi, movimendu naturala, ez du esan nahi, E, jende berdin bizitzen duena, jende ordutegi ezberdinetan bazkaltzen du, e, eh, oitura ezberdinak dira, e, espainola barra-barra entzuten da endaian, irunen ere bai, eh? bo, hori erraitate den konkretu baten gainean kokatzen gara, eta gure programazioan hori maiak ni baina asko sobeto ezagutzen du, biztan dena, e, uneko e, hogei, da eskualde horrenko, eskualde horrenko esioaren alde, egiten dugulan e, egunero. Ez dakit ogoitzen zira, eh? beste ihatiak ogoit amagute pasaituzte, bon, ama bosturte antxete iratiak, e, eh, ze ogoitza penduzu baten sortzeko, edo lehenik aizeago zen abar bezala guri ihatiari lotzia eta gero garatzeko, eta nunbait eh, bere galekin antxeta iratzeko, ez dakit hola egiten aldenez, baina ze ogoitza penduzu? Bo, oroitzapen bikoitza, lehena oso, oso polita, e, gara jortako langileekin, maia, hor zagoen, eh? Eh, Jadanik, bai, bai, bai, da, la, da ekipoaren eh, zaharrena, da barkatu. Oztan bego. <laughs> Oza, biok, eh, biok ibili ginen, eh, eh, pasa urte bat edo irratia sortzen, eh? lokala benduan inauguratu genun, eta lehenengo emisionea otxelaen emesortzian. No? Horaiko lokala da, eh? Bai, horaiko lokala da. Eh, eh, ni uste dut chepen chepen oso oso politak mm, beti bezala zailtasunak eh, etorri zen egoera ekonomikoaren komplejo bat lortu genun diru laguntza bat montatzeko baina Frantziako finantzazio sistema sartzeko fondazioa espazio radiofonik lortu arte eh, pasa ziren urte eta pasa genun momentu gogor bat eh baina genditu genun eh eta beste momentu gogor bat izan zen e eh? eh? Eh, justo hemen izan ziren e, sua e, abenduan, eta martxoan e, uolde, uoldeak antxetik izan zen, urte bat, e, benetan nire bizitzatik, e, elementu naturalak eh, kontratu. Eh, bai. uh, aipatuko ditugu pixkat mugaz gaindiko izan izanki, pixkabat uh, instituzioen ganik ze biltzen den eta ze den, ze hageman. Uh, Maia Muruaga, zurekin uh, ala alda, uh, iruzuta beren inguruan, beraz, eraikia dela antxeta iratia bez, kultura iniztasuna, berdintasuna eta bizikidetza, be, lehenarekin hasiz, kultura iniztasuna, bez, deliberatu zuen, hortan indaga emaitea. Bai, hiru balore horien inguruan lan egitea importanta iruditu zaigu. E, e, elkarte, irrati elkarte bat e, gara, e, uste dugu zerbitzu publiko bat ere eskaintzen dugula, e, Euskaraz, eta horren beharra ikusten zen eskualdean, eta gusek esaten duen bezala, ba, utxune bat betetzeko ere hor gara, azkenean e, ba, ondarribikoek e, jakin dezaten endaian zer gertatzen den, eta alderantziz ere, ba, ez baitzen, alako komunikabiderik eh, tokikorik ba, eskualdean, eta e, horrez gain tokikoari bere garrantzia emanez, iruditzen zitzaigun ere, elkarte gisa, e, bagenuela funtzio bat, hainbat e, baloren inguruan ere lan egiteko, eta kulturan inguruan aipatu zuen bezala, bainbat ba, e, proiektu, era ematen ditugu urtean zehar, e, ba, etorkinei hautsa emateko, e, beraiek izan dezaten ere aukera irratibidez e, beraien errealitaten e, kondatzeko, eta hori kulturan izasunari dago baina e, beste baloren inguruan ere hainbat e, proiektu gurutzen ditugu. Bai, ba, bakarri gehizeko, da eskualde bat eh, oso aberatsa arlorretan, eh? Aitorkin asko asko ditugu, asko irunen eta ondarribin Amerika Latinatik etorritakoak edo Afrikako iparraldetik, edo endaian etorkin eh, asko ere Frantziatik etorritakoak, Toulouse, Bordel eta ia irugarren adilean daudenak, eta etorri dira hor, eh, lasai bizitzeko bere, bere komien artean eta barkatuaz, bere azken urteak, eh? kultura bez, eh, hor uh, sartzen da, hortan berdin Lotua da eh, berdintasuna generoari dagokionez gehien bat eh, lantzen dugu eta horren eh, baitan ere ba, berdintasunaren inguruan adibidez eh, ba azken urte hauetan oso proiektu interesgarri bat eh, eramaten ari gara genero indarkerianen gaiaren inguruan eh, gaur egun tamalez ba, ikusten dugu errealitate gordina zein den eta uste dugu hor guk ere ba, bai gizartea sensibilizatzeko baita hainbat eh, ba, bide irekitzeko badituekin eta e, biktimekin e, alako emankizun berezien egitea importanta badela eta genero indarkeria gai bada, baina beste alorretan ere bai, ba, hainbat e, lan, hainbat irratsaio ere egiten ditugu. Mhm, Biziki ditzari buruz, goitzen gira jaz, eh, burutu zinituztela jardunaldiak, eh, auzaktak, ala ere, eta tabu baten austeko ez dakit, agus egnan, baina alari biktimen arteko eh, solas leku bat. Bai, izan zen, zuk esatu zuen bezala, ausartak. E, eh, iru, iru topa, topaketa iru egunetan antolatu genuen, alde batetik biktime, bi aldeetako, horrela, simplifikatzeko horrela esan dezakegun, e, bi aldeetako biktimak, eh? e, bait bestaldetik e, eh, preso oiak, errefusatu oiak, eta bon, gaur egun e, presoak eta errefusatuak oraindik daude, eta bizitzen duten egoera gogorra, eh? eta erogarena ba, autetxe politikoen artean hiru alkate bildu genitun, eta baita ere donostiko alkateare publikoen artean egon zen, eta bere lokotaz, lokotazuna eman zuen. E, bizikidetza zer gaitik. Gure eskualdea ere beste berestasuna badu, gaur egun hogeita lau pertsona hilak izan dira, bai galetik, bai etatik, bai e, e, basko espainol eta olako taldetatik, bai guardia zibien aldetik, e, e, es, egoera oso ezberdinetan, torturatuak izan dira dozenaka, dozenaka pertsonak, e, baitua bat endaian, e, e, oraindik presoak daude, refusiatu batzuk, e, asko preso egon direnak, esan nahi dut, e, gure eskualdea bizi izan du Euskal Herriko konfliktua modu gordinan. Eta ikusi genun baldintzak baziren irrati gisa zerbait ekarpen bat egitea horren inguruan. Eta hasi ginen arlorretan, eh, lehenengo ekimena oso, oso arrakastatu izan zen, e, lortu genuelako biktima ezberdinak e, eh, e, mai baten inguruan, izbenetan ondarribian egindako mai ingurua izan zen unkigarrian, ni oraindik oroitzapen gogorra du buruan. komentzitzeko zaila izan zen, sukaldeko lana intzin horien antolatzeko, Oso, oso zaila, mai honetan ez dagoen pertsona bat ibili izen lan egiten, batez ere aitxiber, zapirain, eh? orain eh, aurduan dago, eta zorion duko dugun, emantik, eh? <laughs> eta baina berak egin zuen zukaldeko lan eta oso komplejoa. Da lan hildo bat irekita dagola, eh? guk orain hartu dugu irugarren foro sozialaren antolakuntzan, eh? gure lokaleko esperientziatik eh, Euskal Herriko esperientziaren eman dugun, eta 2000 eta mazazpian eh, memoriaren ingurua, memoriaren egunaren inguruan proiektu bat eh, dugu buruan, eta espero dugu aterako dela, baina ideia da poliki poliki ekarpen bat eh, ekartzea bizikidetza, bizikidetzari, jakin ez Euskal Herriko konfliktua, Euskal Herrian e, e, bom, eragina handia izan duena azken hogei tamar urtetan, berrogei tamar urtetan, eta gu bezalako irrati bat ekarpen sumea egin dezakegun e, gauza horiek gainditzeko eta Euskal Herria perspektiba batean jartzeko. Bestaldetik, e, zu hortan ibiltzen zira gu Eh, bada Frantziako estatuko uh, eh, piskat, administrazioa, bada Espainiako estatuko administrazioa, dozirren egiteko, diru laguntzen biltzeko, ahunt ezberdinki biltzen dira, bada Europa, da, eta bo, nola biltzen zizte diru iturrian atxemaiteko, diru laguntzen eh, biltzeko, gero eta erresago da ala ere, eta euro eskualdeak, edo baditu ondorioak jadanik, edo, edo maia. Bo, bai, antxeterratia sortu genuenetik, em, kuadro argia egin genuen, izen bi, el, bi elkarte, bi, an, bat aipar herrian, endaian, antxeterrateko elkartea, eta beste pank, anka bat eh, irunen e, eh, pausu media elkarte, elkartearekin e, guz, antxeta, e, gure bezala edo iroliko gratia bezala, bizigera gehien bat e, ministaritzak ematen duen diru laguntza tik, da Europako sistema obenetariko bat, eta Euskadik, ere? Eta pausu mediaren bitartez, irungo elkartarren bitartez, proiektuka, zeren ezberdina da, hemen laguntzen gaituzte irrati esategatik besterik ez, ez da proiektu bat asmatu behar urtero edo pentsatu behar, izak eta Euskal Herrian proiektuka, kulturan iztasuna, bizikidetza, berdintasuna, eta Euskaraz ere, Euskarazko aktivitateak egitagatik, e, eh, aekarekin, edo gauza mm. daitugu proiektu txiki batzuk, horrekin e, e, komplementatzen dugu edo hori komplementatzen dugu gure gure ditu sarrerak baina dira beste logika bat dira proiektuka urtero iseri behar da pentsatzeko zer egin dezakegun euskara arloan kultura izasun arloan bisikide txarloan eta eta inundik ere ez dira diru laguntza konparableak edo e, e, jasotzen duzuenarekin bai gobernu autonomoarekin eh, gehien bat ala ere edo espainiako estatuarekin ere badira lotura batzu e, gehien bat Gipuzkoako foro aldundiarekin, e, ere laguntzen du antxeta hasiera ziratik, ikusi zutelako e, zonaldeko koizorako interesgarria zela tresna eta laguntzen dute, mm, betidanik, e, hasi, lehen, momentu, lehenengo momentutik, Gipuzkoako foro aldundia eta eusko jolaritzak ere, baina beti berriro zaten du da proiektuka eta mhm. arloka. Mm. Maia Muruaga, antxeta irratiak zenbat langile, zenbat laguntzaile, guti gora bera? Ba, lau langile gara, eurotara, eta gero laguntzei daukionez, ba, urte zurte, ba, batzuetan, eh, mm, ez, nuke jakengo gaur egun, e, eh, zenba garen, baina e, gora bai, Mm. Eh, esango genuke baietz. Gero laguntzailen artean, e, eh, bakizue, irrati elkarte batean, e, bakoitzak e, bere alen arabera ematen du. Hau da, badira batzuk emankizunak egiten dituztenak e, gau partean, baditugula zunbaitzu, eta badira beste batzu, ba, beste gisa baten laguntzen dutenak, e, bai gauza orduan, administralari, edo bestela ere, e, ba, kronikak eskintzerakoan, edo, edo, eta bar. Hmm, ama bost urte beraz, 2006 urte untan. Ekimenen ah, aipatzeko eta horrekin bururatzeko, zer uh, eh, itzordu azpimagazinezake? Azpi Ba, e, azpimarratzekotan agian, eh, esango genuke, ekaina bitarte, e, zabaldu nahi izan dugula mausgarren urtemugaren besta, e, kakotzen artean, eta hartara, ba, hilabeteka aipatu dugun e, irratiaren izaera ba, ongi helarazteko, elarazteko, ba, hilabeteka gai baten inguruan. antolatu ditugu itzorduak, otxaila untan adibidez, ba, kulturran iztasunaren inguruko topak eta gastronomiko batzuk antolatu ditugu, gero martxoan berdintasunaren inguruan e, ba, eh, mai inguru bat eh, proposatzen aleginduko gara eta gero ba, maiatzan eta martxoan ere euskararen inguruan e, ak, ekitaldi e, zonbaitzu proposatuko ditugu eta horrela ekaina bitarte gero ere kantu bat sortuko dugu sortu dugu, dagoeneko, eta aurkezpen ofiziala dena den e, eh, otxela bukaeran egingo dugu saia ostatuan, eta hor eh, ba, guztiaren berri emango dugu, xeki? Hor duan... Eta ez dugu dena esango, gorteko ditugu, sorpresa, sorpresa batzuk. <laughs> Justu, munduan zehar eh, ardietxi arremaneri esker, aipatu zuen Italia otxailan, sukalardiak, argentinarrak eta nikaraguarrak? Bai, lehen itzordontan, bai, ustira lontan, daian izango dugu, bai, nikaraguar bat eta argentinar bat. Hala? Beraien eh, gastronomia erakusten. Denbora fite pasatzen dela, eh? gure solasaldi horretan utzi beharko dugu, bururatzeko behar bat agus erdan, zer desiratu uh, goiti beraz uh, antxeta ikatiari? desiratu e, gero eta eta gillo errati elkartearen e, izaera indartzea, eh? hemen aipatutako, aipatutako hildoen inguruan, gero eta entzule gehiago izatea, zero nahi du, gure eskualdean euskaldun gehiago izango direla, eh? eta simpleki beste emabuz bat urte e, e, segitzea. Hm? Miresker beraz, unarat e, togirik, <laughs> usta eritzerat garen dut, zenta euskari jatietan zizte. Miresker, maia muruaga eta gusegna. Zuri, Zuri.